Mira, dime, Ñengo. Real aquí fue hasta la muerte, cabrón. Yo le agradezco Dios todas las noches para que el día que yo me muera yo vaya para el cielo, porque si me caigo para el infierno yo le voy a quitar el crincha al diablo, cabrón. En el cielo está bien, en el infierno está el diablo, pero entre medio del cielo y el infierno estoy yo, lambe bicho. Yo sigo lo más cabrón en la isla de Roberto Clemente, cabrón. Tú no viste las noticias, cabrón. Nosotros somos intocables, Ñengo. Para irme Campbell, para irme Farro, los Illuminati, para irme Daré. Anual, para irme Sinfo. Tras cabrón. Pero tú no me vas a olvidar. Tantos cabrones me quieren matar, pero tú me brincas encima de este bicho y yo te devoro como un animal. Yo sé que me quieren matar, pero después que yo tenga dinero para comprar pistolas y rifles con balas, yo voy a guerrear. En mi casa vivimos en guerra, rifles militares, yo le radio porque Y estrujarte si no sacaste primero. Y cuando tire va a morirse el que no se agache. De sangre correrán los baches. Dicen, eh, que te fuiste de crache. Llegamos nosotros pa' Ya no cachamos octavo, cogimos la vida los cachamos enteros. Solo puto y dinero, la fuleta en la mano y los peines enteros. Los carros por el trabajo y completo vestido de negro. Conectado en la isla Canaria, los rifles me llegan desde Yugoslavia. Estamos creciendo y controlamos el área porque ahora no tengo una con el cabrón, tengo varias. Nosotros estamos conectados para allá arriba en New York. Y los vamos dando directo, cabrón, Poner la presión, así como dar el bolapones. Soldado en todas las posiciones, la corta con las extensiones. Ya tenemos todas las direcciones. Igual usted mejor que abandone. Con lo mío me montó para todas las misiones. Pa' que sepa no tengo 47 y peinas de rifle te mueres si así. Después que me ponga pa' ti. si quieres que rebanándome, pa' que sepa cabrón, no tengo miedo a morir. Una k 47 y peinas de rifle. Te mueres si así. Después que me ponga pa' ti. Yo me compro un 4-7 y una 27. Por si me quedo sin bala o se me tranca el fulete. Pa' borrarte la cara cuando el botón apriete. Oh, como que hay billete. <laughs> Quieren tocarme y no pueden. Quieren matarme y no pueden. Pero si vayan tirando en el mismo intento, toditos se mueren. Dos pa' mí tienen mano, pero siempre les caro. Si los pillo por ahí de mío, le pago una puta y los seteamos. Ya ahí te secuestramos, te torturamos, pica muy fin. un poco, tenga mano en el VIP. Real G como en cuidaré muerte siempre fría. En mi vivimos en guerra, rifle militares. Le ruego a Dios porque lo mío ninguno se me vive Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita, cabrones quieren matarte. Pa' verte en una camisa, yo me compro un 7. Yo me compro un 4-7. yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy. Yo ando con Farru en un Rolls Royce, los juguetes y no son de k Toys. Te pillamos y te los damos antes de que a tu mujer le envíe un voice. Como esto con el combo de 70. Yo soy lo más cabrón que nació para los 90 me compro un 4-7 y una 40. Yo cargo un rosario bendecido y con todo eso el diablo me tienta. Más yo estoy regado como los memes. Te enterramos y después tu mujer yo se lo me, me. Yo sé que estoy mal, que el cielo me condene. Pero esto es real hasta que en el infierno me queme. Hoy la retro 11 me la customizo y la pinto de roja con toda la sangre tuya que caiga en el piso. En guerra avisada nunca muere gente, por eso es que yo no aviso. Mi palabra pesa, yo no me retracto. Yo soy la nueva religión, la baby quiero un pacto. Con demonios yo no hablo, pero tengo su contacto. Marco el 666 en el pecho, sienten el impacto. Cuando no tenía un carajo, que las cosas estaban malas, no tenía ni un octavo. Gracias a Dios las cosas cambiaron. Y ahora todas esas putas que picharon. Me compró un 4-7 y le puso un botón. Cuatro son todos fules de carbón, 15 con el caracol. Regala a Dios que no te pille con el de tambor. Que si lo prendo va a sentir del diablo el calentón. Mira, dime, los intocables, los iluminantes. Yo estoy preso, no estoy muerto, cabrón. Fuletazo con la 23. Yerlan en el 93. Me meto pa' tu canto de que te tranco y la cara te la hago puré. Con el hielo en la casa de cristal. 27 nos vamos a chotear. Me compré 4 47, lo hice fuleta este y puta que quiere guerrear. Te mandamos caliente, 21 para el pecho Roberto Clemente. Te voy a prender el timbal en la cara, cabrón, al nombre de Tito Puente. Se dejaron ver, ahora estos cabrones cantan como Manuel. Se dejaron ver, subiendo lo tuyo, aguantando, En mi casa vivimos en guerra, rifle militar. compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Toda la closet fulete. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Ya a veces siento que la muerte está persiguiéndome, pero yo no voy a correr yo me compré cuatro tambores ayer. Ustedes ayer. me traicionaron como a Jehová lo traicionó Lucifer. Y yo nunca voy a cambiar la lealtad de un hermano por una mujer. Mi hijo va a comer, y con el R este te vamos a coser. Las balas van a llover, pero yo tengo que ver a mi hijo crecer. Yo no me voy a esconder, si yo no soy intocable, pues traten a ver. El acá te va a morder, los muertos te están esperando, tú te vas a caer. Yo nunca me asusté, ellos me fantamearon y se los acosté. Le mandé y me bajé, y el palo en el pecho yo se lo espeté. Lo resucité, y le prendí mi fuleta y volví lo maté. La vida se la quité. Y tirado como un zombie yo lo rescaté. Se vivimos en guerra. ni militares. Yo le radio porque ninguno de los míos repare Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita. Cabrones quieren matarte. Pa' verte tengo una camisa. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7, para la closet fulete. Yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7. Real hasta la muerte, oíste cabrón. Real G for life hasta que me maten, mojar la madre del diablo. Real G for life, Lil Genius, DIME LOS INFO CAFÉ ¿tú te acuerdas cuando Jordan se ganó los tres campeonatos y se tiró para 13 años que se fue a el pelota y después tiró para y se ganó los tres campeonatos? Esta mierda va a ser esa misma mierda cuando yo salga, la bicho, oíste cabrón. Se va hasta la muerte y de puta.